Taupada Fest Taupada Fest Taupada Fest Zintzilik irratiko lepotik zintzilik mamba negra eta kras irratxa joek antolatuta Taupada Fest Transgression Transmetal Zarauzti Adenda Faskore Barcelonatik gaitze. Rau punk azpeititik. Kontrol de plagas. Hardcore punk bilbotik. Eta gaua bukatzeko DJ Naturista eta DJ Crash. Taupada Fest. Taupada Fest. Taupada Fest. Otsaiako geita bilarun bat amogan Gaueko amarretan, bo seguro. hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante.